وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا منا waambie waja wangu waseme maneno mazuri maana shetani huchochea ugomvi baina yao hakika shetani ni adui aliyedhahir kwa mwanadamu ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم Wama arsalnaka alayhim wakila, Mola wenu mlezi anakujueni vilivyo, akipenda atakurahimuni na akipenda atakuadhibuni, na hatukukutuma ili uwe mlinzi juu yao. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardh ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا Na Mola wako mlezi anawajua vilivyo waliomo mbinguni na katika ardhi. Na hakika tumewafadhilisha baadhi ya manabii kuliko wengine na Daudi tulimpa Zaburi. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا سما waombeni hao mnaowadai badala yake yeye hawawezi kukondoleeni madhara wala kuyaweka pengine. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه Inna adhaba rabbika kana mahdhura, hao wanaoomba wao wenyewe wanatafuta njia ya kuendea kwa Mola wao mlezi, hata miongoni mwao walio karibu mno, na wanataraji rehema zake na wanayehofu adhabu yake. Hakika adhabu ya Mola wako mlezi yafaa kutahadhari nayo. wa in min قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا na hapana mji wowote ila sisi tutauteketeza kabla ya siku ya kiyama au tutaupa adhabu kali haya yamekwisha andikwa katika kitabu wama mana'ana an nursila bil ayati illa an kadhaba biha al awwalun واتينا ثمود الناقه مبصره فظلموا بها وما نرسل بالايات الا تخويفا na hapana kinachotuzuia kupeleka miujiza ila ni kuwa watu wa zamani waliikanusha na tuliwapa wathamudi ngamia jike kuwa ni ishara iliyo dhahir lakini walidhulumu kwaye nasi hatupeleki ishara ila kwa ajili ya kuhadharisha wa in kulna laka inna rabbaka ahata bin وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا Na tulipokuambia hakika Mola wako mlezi amekwisha wazunguka hao watu na hatukuifanya ndoto tuliyokuonyesha ila ni kuwajaribu watu na mti uliolaaniwa katika Qur'ani na tunawahadharisha lakini haiwazidishii ila uasi mkubwa الله أكبر الله أكبر Ewe nabii, waambie waja wangu waumini wanapopambana na washirikina waseme maneno yaliyo bora ya kukinaisha na waachilie mbali kutumia maneno makali makali yanayosababisha shari na uharibifu. Kwani shetani huleta fisadi baina ya waumini na makafiri kwa kuwa yeye ni adui aliyewazo binadamu. Mwana wenu mlezi ndiye anejua vyema mwisho wa mambo yenu. Akipenda atakurehemuni kwa kukupeni taufiki ya imani, yani uwezo wa kuamini, au akipenda atakupeni adhabu kwa kuikosa hiyo imani. Wala sisi hatukukupeleka wewe uwe ni mwakilishi wao kwa mambo yao, hata walazimishe kuamini. Bali tumekutuma uwe ni mbashiri kuwapa habari njema wenye kusadiki na muonyaji kuwaonya wanaokanusha. Waachilie mbali na waamrishe sahaba zako wawastahimilie. Na Mola wako mlezi anajua vilivyo vyote vilivyomo mbinguni na ardhini na anajua hali zao. Basi anawakhiari miongoni mwao kwa kuwapa unabii watakao. Naye amekukhiari wewe kwa kukupa utume wake basi haiwafali wao kuudhika na unabii wako. Na hao manabii si wote sawa sawa kwa daraja mbele yake aliyetukuka sheni yake, bali baadhi yao ni bora kuliko wenginewe. Naye amewatukuza baadhi ya manabii juu ya wengine kwa miujiza na wingi wa wafuasi si kwa ufalme. Basi alitukuzwa Daudi kwa kuwa kapewa Zaburi si kwa kuwa kapewa ufalme. Basi hapana ajabu kuwa wewe Muhammad ukapata fadhila kubwa kabisa kwa kuwa umepewa Qur'ani. Waambie hawa wanaoabudu viumbe na wanadai kuwa hao ni miungu badala ya Mwenyezi Mungu. Waombeni hao mnaoabudu ni shida au mkahofu kuwa itakushukieni. Hamtopata kwa chochote cha kukondoleeni madhara yenu wala kuyahamisha akapua wewe. Na hakika hawa viumbe wanaowaomba wale wanaoabudu, wao wenyewe wanamwabudu Mwenyezi Mungu na wanaomba wapate daraja na cheo kwake kwa utiifu na wanapupa ya kutaka wawe karibu zaidi na Mwenyezi Mungu na wanatumaini kupata kwake rehma na wanayehofu adhabu yake. Hakika adhabu ya Mwenyezi Mungu inatakikana kutahadhari nayo na kuiogopa. Na ni mazoea yetu kuteketeza kila mji na watu wake unapodhulumu mji huo au huwapa adhabu kali watu wake kwa mauaji au vinginevyo. Basi watu wako tahadhari kwani hukumu yetu imekwisha hukumiwa na imekwisha andikwa katika kitabu chetu. Watu wako wamekutaka uwalete ishara na miujiza nao hawakukinaika kwa yaliyowajia ambayo huwakinaisha wenye akili. Na mwendo wetu umekwisha wapitia hao wanaotaka miujiza na wanapokubaliwa wasiamini nao ni kuwang'olea mbali kwa adhabu kama tulivyofanyia wakale. Miongoni mwa hao ni watu wa Thamud walitaka miujiza akawangamia mke ni miujiza wazi kwao wa kuondoa shaka zote. Wakamkanusha yakatokea kwao yaliyotokea na imekuwa hikma ya Mwenyezi Mungu kuwa asiwakubalie hayo walioyataka kwa kuchelea wasikatae miujiza kwa kutarajia watakujaamini miongoni mwao au watakujazaa watakaoamini na miujiza hakika sisi wapelekea watu kwa kuwatia hofu na kitisho ewe nabii kumbuka tulipokuambia hakika Mola wako mlezi amewazunguka hao watu wao wamo wamedhibitiwa na kudra yake basi wewe wafikishie ujumbe wala usimwogope yote katika wao. Mwenyezi Mungu atakulinda nao na mambo ya ajabu uliyoyaona katika usiku wa Israeli, yani safari ya usiku hatukuyafanya sisi ila yawe ni mtihani na majaribio kwa wanadamu. Kwa hayo ipate kuzidi imani ya muumini na ukafiri wa kafiri. Na wala hatukufanya ule mti uliosubiwa katika Kurani nao ni mti wa zakum unaomea huko motoni isipokuwa ni kuwafanyia wao pia mtihani pale waliposema moto unaunguza mti basi vipi mti umee katika moto pia ni kuzidi kuwahadharisha kwa hayo lakini kuwahadharisha kwetu hakuwazilishii isipokuwa kupindukia kiwango kikubwa kabisa